الله أكبر الله أكبر Oh. لا مثال له واشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ألا إن أحسن الكلام وأبلغ الميزان كلام الله الملك العزيز الأظلام كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام Draga i poštovana braća mi posljedno zadovoljstvo da mogu evo drugi puta u lijepoj džamiji držati hudbu sa ovog časnog i lijepog mjesta. U ovoj džamiji koja je evo sada pomalo hladna, ali osjećam tu plinu u srcu gledajući vas, vaše nurli, čehe i vaša lijepa lica. Drago mi je da mogu se susreti sa svojom braćom i ovaj put. Drago mi je da mogu govoriti o najvećem čovjeku svih vremena danas. Jer obzirom da je ovo u Awal mjesec kada je rođen Allahov miljeni poslanik sallallahu alejhi wasallam, bilo bi krnjavo zaobići ovu temu, to jest govoriti o najvećem čovjeku svih vremena, o najvećem čovjeku svih vremena, o najvećem odgajatelju koji je kročio zemaljskom pozornicom, o čovjeku koga će slijediti jednog dana sve generacije ljudi, o čovjeku koji je čitav život posvetio Allahu gospodaru svemira i koji je svo svoje znanje predio i ostavio nama koji danas možemo koristiti kroz njegovu siru ili kroz njegove hatijske zbirke koji su naši učenjaci vremenom dostavili do nas. Želim Allahu Đelešanu koji nam je omogućio da mi obični robovi govorimo o njemu gospodaru svemira, da govorimo o njegovom poslaniku Oneto pa ranije čovjeku koga je odabrao i poslao da odabere i zabere reprezentaciju džemnetlija koja će onako lijepo, dostojanstveno i časno vedri čela uskoro išla Allah marširati džemnetom ponosno kao ona pobjednička vojska. Jer to je ta ekipa kako je Allah i nazvao u ekipom, timom, reprezentacijom, jer Ferib u znači tim, reprezentacija, skupina. Ferikum fil dženneti, va ferikum fil sa'ir. Jedna reprezentacija i grupa ide u džennet, a druga u džernet. Vi budete sretni što pokušavate da uđete u ovu reprezentaciju, čiji je selektor poslanik sallallahu alaihi koji nas je izabrao da budemo njegov umet budite sretni i presretni i budite najsretniji. Nekada ćete izgubiti, nekada ćete imati nevješeno, a nekada ćete dobiti. Ali musliman, ko je musliman i ko slijedi Allahov miljenika i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, on je uvijek pobjedni I kada pobjedi, pobjedio Kada nevješeno onoga pobjedio je. I kada izgubi, pobjedio je. E to je musliman. Danas vidite, mnogi gube glavu kao muslimani. To ne znači da nisu dobili, jer često onaj koji izgubi glavu dobije. Ako izgubio glavu, napravi Boga, ako izgubio glavu zato što branio sebe, svoju porucu. ako izgubi glavu zato što se borio za ispravne principe koje je donio Allah umiljenik i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zato, braćo moja draga, pogledajte i čuli se toliko puta od vaših imama cijenjenih hadis poslanika ali salam kada on kaže عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له Hadis koji bilježi imam muslim i brojni drugi veliki hadisi svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama u kojima poslanik Ali Isalam kaže Ađeben li amri mu'mini kaže poslanik, kada islam, zamislite, najodobraniji čovjek o kome danas govorimo, najodobraniji čovjek koga je Allah poslao na ovu zemaljsku kuglu, najodobraniji čovjek koga je majka rodila na ovoj zemaljskoj lopti, on kaže, ađeben li emri mu'mini, ađeben li emri mu'mini, divim se vjerniku, poslanik, kada islam, kome se mi svi divimo zbog njegove ljepote i dobrote imana, zbog njegove autoriteta, vjeruje. On se nama divi. Nama, kome, braću, vjernicima. Hađe to ne zemlje umini. Divim se. Fasciniran sam vjernikom. To jedino kad ne može vjeriti, samo njemu je to Allah opustio. Samo njemu. Illa li mumin. Samo se vjeri to dešava. Ako da Allah opaskuje nekom blagodati, on Allahu zahvali i njemu bude dobro. Ako mu Allah dati neki musibet, nesreću, katastrofu sabere, on osaburi i kaže Allah, mi od tebe, mi to nismo u stanju promijeniti, ti si ovo nam dao, a ti najbolje znaš zbog čega si nam dao. Hajde, le, bit će njim opet dobro. Znači, opet pobjedri. Tako da muslima vidite, nikada ne gubi, kao što rekao i te nije. Šta mi može moj neprijatelj? Ako me ubije, ja postajem šehid. Znači, nije ništa radio, samo mi je digao da neću, ljudi moji. vidite u ovom svijetu, vidjeli ste ima ženu, djecu, onaj pravi svoje, onaj direktor pravi svoje, onaj pravi svoje, porednici traži svoje, inspektori svoje, ti trčiš školu, ugodno, vidiš, najveći sad povijest ovog svijeta stres. To kao, kako koji što to u nas u Njemačku, je prva riječ koju u Njemačku naučili bila je štres. On nije štres, a u nas je stres. I tu je čitav vijest, ljudi moji vidite u ovom svijetu sve, trčiš, ne znaš, hoćeš plati moći ove godine, kiri, hoćeš moći plati kredit, Vidiš ono, stalno je čovjek nekim stresovima. Razumijete? A kad dođeš u zatvor, nema stresova, ne, na zatvori i ti sam sa sobom. I onda sam sebe pita, čekaj, je to živo što si ti ono stresove toliko da bio, da si mogo da si stresova proći, da si mogo bez ubijenja banke, da si mogo bez pljačkanja, da si mogo bez onog, da si mogo bez preljube, da si mogo bez nevjere. A kad sve si mogo, šta si to radio? I ten čovjek se vraća sebi u zatvor. I zato najveći broj prelazi u Americi su onaj Ljudi koji su zato, tamo su daje došli do njih samo ispomenuli ovo ljudi se vraćaju u vjeru. Jer vidi da su džaba radili ono što su radili. A nije kada razmišlja, nema kad. Dok priprema objednje jedne banke, već od je ranije formiraju strategiju objednje druge banke. Nema kada Sjetite da se, to redu nije. shvatiti kada samo ti sam sebe. Na gdje se sam pušta nisko. Koncepte, to možemo je nikada. se ti tu spušta milost. Znači, moja znate li da je Allah odredio na nekim mjestima, mjesta gdje on spušta milost. Nema možda opadao po pa kapi poseban, poseban pavile. Tamo ima 120 milosti za vrijeme hađa kada Allah spušta, nema je nigdje. U Istanbulu, u Sulta Rahmetu Ođavi, ni ovu ni bilo koju drugu Ođavi. Samo možeš po čape to naći. Kad budeš na hađa slanje kada ali sam 120 posebne milosti Allah spušta kada oni vjernici obilazili kapu. Sittina li takvi, 60 milosti za one koji obilaze tebavčine kapu. Habbul biladi ila Allahi mesakiduha. Najbolja, najdraža mjesta Allah su Allahove kući. Džami. Najdraža Allah. Či Allah ovo voli ljudi moji, ovo voli Allah. Ovu prostoriju. I u njoj vidite, ti si ti klanju, evo sad kad ti klanju knjigu, poslije je klanju ovdje u džami. Dobit ćeš tamo 25 puta meni nagrade u kući ili 27 puta nego u džami. A isto panju, istu fatilku, istu sredu isto za panju. Ali Allah je odredio ovo mjesto da posebno nagrađuje. Zašto? Zato što njemu pokazujemo jedinstvo, snagu, ljepotu. To je znate da ne mrziš svog brata. Čim nakon da nami odgovor brata vjeriš, znači ne voliš. Da nešto nije u to nije sa njim. To će Allah na kraju procijeniti. A to nije dobro. S druge strane, ako ti dolaziš u hrani i sjedneš svojim bratom, znači da sa njim govoriš, ti sjesti u njegu. Jedan sam kad staneš, Znači da si dobar sami, čim vidiš da onda problem. Nešto tome zato vidite, ne daje nama onaj u svijetu. Jedni u oni, oni tamo, oni peti, oni deseti. I vidite, nema snaga se ove velike rijeke koja se zove Islam, ove najjače snage koje Allah dao na ovom svijetu, mi u fatu karačija dijeli. Malo sa šijima, malo sa ovim, malo sa ovim, malo sa ovim, malo sa malo I vi smo na strane, evo da bude poleku islamsku državu. Koju je islamsku državu? Nema islamske država. Ona mora biti na principima poslanikove ili islam ideje kovana. Kako mora biti kovana? Ona prvo 13 godina se priprema u Mekki. Da svi ljudi shvate, private, znaju šta je vjera. Pa da onda uzmano vidjeti šta je vjera, krenu da formiraju neke države. Govorimo o vremenu vatnih zemalju, jer ovo vrijeme ne kažu je Leveničku, gdje smo mi u Mojstvo Fati? Ako slijedimo sunnet, moramo vas slijediti po Fatima kako je poslanik, ali se vam čini, ćemo sutra odgovarati za izvitoterivanje i deviravanje poslanikove ili sva misije koju imao na ovome svijetu. Razumijete, braćo moja? Nije svačije ko selo pjevati tako nije, ni svačije određivati šta je sunnet, šta nije. Da bi znali šta je sunnet, mora da pročita knjige koje su vezane za sunnet. Ne jedno, nego stotine knjiga. Koliko je nas proštao samo Buhari da vas pita, pa ćete vidjeti. Da ne govorimo druge zbirke koje su išle izašle. Evo, da budu sunet, te televiziji sunet, pa evo ovih dana išla laudala, mi izdajemo da i sajni muslim, osam tomova, pet hiljada stranica, sa najboljim papirom, najboljim kvalitetom, išla laudala, uskoro se biti onaj na raspolaganju ljudima, prema tome ne vidimo ko je to iščitao. Onaj ko je išitao, možda onda i komentare jer je svjetska ulema od pamti vijeka, od Ebu Hanife pa nadalje pojašnjavala šta je poslanik ali islam htio da kaže. Ne sa našim glavama sa četiri rada osnovne škole, da sam rada osnovne škole koji smo doletili iz nekog jaka, i nekog piska, pa počeli već da govorimo o naj, onim subtilnim stvarima u islamu, braću moja draga, i zato je naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam da pomalo privodimo u kraju jer ja znam kad krenemo da ne gledam na vrijeme pa izazvat ćemo velike odladoće probleme pa ću ja gledati da ovo skratim i da onaj, samo svedam nas na fatihu koju svi znamo i svi učimo. Allah ime iz Kurni Kerimu kaže i ti da sirata mustaqim fatihi koju na svakom rekatu učimo. To znači ja da uputi nas na pravi put. Ako smo na pravom putu, što molimo da nas uputi? nego zato što mi nekada pogrešno shvatimo i kad pogrešno shvatimo nije to pravi put. Jer ti shvatiš nekada islam na sarajevski način. Allah ne priznaje sarajevski islam, ne priznaje vašingtonski, ne priznaje ni rijata sama islam, nego priznaje samo islam koji donio Allah u poslani sallallahu alaihi wa sallam. Prema tome, da bi ti stvarno shvatio islama kada kad je su dali poslanika alaihi sallam, ne ili dillahu bihi hajman, juftatihu fi dini, kome Allah želi razumije vjeru, da razumije islam. Dakle, se malo onih koji razumije islam. Svi ga tumače, svi govori neko ti Allah sam izjavio nešto na Facebooku, stotine kao mušte radite, svi su u šehu islami, kada je rekao, ti mogu biti muftija, čim se javno će biti muftije. A oni prave cikica, E onda Allah traži od nas ti gdje nesi rata u stakim. Ja je puta da ti zadrži nas na tom putu pravo da ne sledimo. Sad iz onog jako u drugi, ne bi bilo jednom jako sad od drugi. Jer ti kad ideš auto, pute koji je siratun, sirat je put, mustakim je ispravan put, dakle prav, nema sad lijevo, sad desno, nema sredina pa da fletniš, u nas ide se prav. I držiš se sredine, kao što se kaže, hajru muri au sattuha, najbolji put je sredina. E, ovo ovaj je islam koji je Allaho poslanik, ali islam koji to je, to je taj središnji islam, središnji, to je taj pravi put, nije odšao nivo iz što su točno židovi, i kršćani, i materijalisti, i fašisti, i kaoisti, i brahmanisti, nego išao tačno putem u Allah I sa tim islamom je Allah vjerujem. A ne samo ekstremnim islamom, niti još onim koji su ostavili sve, i nama sve, bitno da je srce dobro. Ne, <laughs> nije, ni to ekstrem nije. Oni su uvijek osjetili, oni su još ljude se od ekstremni, ljudi vidjeli ste. O sad, za, kako bi rekao, tjednom koja nije još uništava, uništava čitav umet, jer čitav svijet se digao na noge, znam takvu riječ, ona je ljepša djevojka, koliko ljudi pogleda, zanimljiv se. To je iskreno braća moja draga. I čim ti ga predstaviš, treba odmah čuj ga leder gani, pa to ja hoću, ono to tražim, tražim se evo čovjeka koji je prešao na islam Allahi. I ja ga pitam, rekao, sad to je tvoje, tebi, ja ono je nešto special, nije ne ništa tvojim praskom. Ali mene interesira drugi ljudi, zbog čega si prešao na islam. I on kaže, kad je upoznao čovjek, kad mi pričao šta je islam, Allah mi kaže, ja sam odmah rekao, pa to je ono u sat vremena što je islam. Ako mi nismo to u stanju da kazati da nam trči za islamom, nemojte se pretvarati da je ili nije. Nemoj da je nije koji poziva samo i upućuje na nešto što je opasno, traku, da Nije to da je. Da je onaj koji poziva u putu islama, koji poziva čovjeka da odmah kad nadu sat vremena. E to je ono što ja želim. To je ono što je meni srcu trebalo. To je ono što je trebalo moju dušu razgali, braćo. Tu su dalje, pogledajte Asabe, Muhammed Ali Salam, cijeli samo s jednim čovjekom, minut i odmah ga pretvori u pravoga vjernika. Nema, ti si džemnija, ti ode ovamo, haram, haram, kakvi haram je poslanik, ali sam govori haram, nije, govori o džemnetu. I on pogoni sjedi, on priprema vojsku. Ko krene na Allahovom putu, pa koji pogine njegov je džemnet, a džemnet je abdu, abdu, srva, vati, valar. Džemnet je prostor koliko je vese i džemnet. Ashabi jedno čekaju jednu mogu, ako pobiju, idu do nekog džene, da se vrati, idu naravno kao vazije. I da upokoli sjedi na ogradima. Najveći protivnik Islama sjedi, kaže Muhammede, kad je čuo kako je pojašnjava džene, dobije razbor. Muhammed je uzulja prvo prijeći na Islam, prvo da vidi što mu borbu se bori. <laughs> Samo ga čuo da on pojašnjava tomu muslimanima, da sa treba travi, džene travi čuda ljudi, kakvi hrani, kakvi hodači, kakvi bidati, kakav bidat. Slučaj je bio da ljepotu vjere kao ljepotu, a ne kao i e, tamo ubijanja eksplozija, se poziva u mir i ljepotu. kad on da postane, nema se boriš, <laughs> Da islami kako mi sunne striktno slijedimo. E, razumijete, ostavite se toga ljudi moji. Nije sunnet slijedio nekoliko ovih platica, nekoliko ovih hanjevica. Nije u tome sunnet, man. To je, to je samo, to je na kraju fasada naše lijepog sunneta. Koliko treba na fasade, e, e, pa temelji, pa vrata, pa prozori, pa unutra kauči, pa unutra podpoditi, pa fino uvesti grijanje, djece nesredno, e, a onda, ono dolazi to brane, to su naše fasade, to onda malo uljepša tu kuću. E to je kad je unutra sve upa. A nije unutra sve, rastapo ono ništa, ništa, ili grija, nema se skuti, a ono okolo je najljepša fasada. Zato je dakle, nema uspija, vidite, fasada ima koliko hoćeš, ali nema, nema uspija. Ne ide, nešto ne ide, vidite, mi sam im mi dođu u jedinu sama, bez auta, bez ništa, bez ništa, bez, bez ništa nema, ni para, ništa, pola medine prevedu islam. Zato su muslimani mogli otići na Hidžu zato što je pola bio iz kršćanstva. Zahvaljujući jednom jedinom čovjeku iz rovu koji se nazivao Musa ibn Umeji, koji je govorio lepotama Islama sam. Iz pola je prešlo Islam. Sva ono da je krenulo Islam. Allahu nama treba Musa ibn Umeji pokoji. A ne ovi davljen, stavljen narod sa radnim haramima i nemaš vrš krim divje, če haram. Nemojte ljudi mojima, sve halal u Islamu, što ste zabranjeni. Halal, pozovimo Ona je uzeo biciklo, kaže halal ti je čovječe, ona je ukrao si mu biciklo, ovaj je kaže na halal, pa sam ga ja kupio, pa kaže da sam se organizio i ja volim halal, i onda ovaj kaže na svoj halal. Bilo biciklo halal, kaže na halal, pa ga kupio. Eto, i onda je kupio, kaže ja volim halal, nek si ga kupio, pa na halal način. Prema tome, halal svak voli, pa čak vidite i kradilici. Jednoga dana će doći, kad zna da je to halal, doći je jednog dana. Zato vas molim, braći moja draga. Drugačije vam čitajmo sunet poslanika, ali i salam. Čitajmo ga prema ovom vremenu vatru zemlanu, prema ovim ljudima, prema svih ovih ljudi. To je najveći pedagog koji je živio ovim našim dunjavačkim životom, koji je ostavio najbolje metode. A mi, nažalost, uzijali one najbolje metode koje uopće nisu njegove metode. I sad mi hoćemo da pozovemo islam. Ne znamo da kažu, moja draga, kad je Allah ovako pružio nam toliko mogućnosti kada da pozovemo poslanikove na islam, riječima, njegovim djelima, fazama kroz koju prolazio i molimo Allah rješenja koja bi mogli da neki bi onaj poslanikov hadis sam bio započeo i samo da je u našem jeziku, dakle poslanika ali sam vam kaže, dakle, nijedan musliman muslimanka vjernici neće zadesiti ništa ni njihovom imetu, ni njihovom životu, ni njihovom, dakle, ovoj poroci, ni ovim životima, da ima neko stradanje, a da Allah ne učini da dođe na onaj svijet, da nemaju ni jednog jedinog grija. Znači, ni jednog jedinog grija. Sve ovo što mi dao, ostao si čvrst. Pa molim Allah šanu, da takvi ostanemo, a mi smo to dokazali kroz istoriju, da smo bili, da smo ostati inša Allah jer ćemo nastaviti ovih putem, bez obzira na ova iskušenja, da ćemo držati jedni drugi, da ćemo držati se naših džamija, naših mama, naše i naših, dakle, molim predvodnika i da ćemo se očuvati u toj vjeri, pravi poslanik, ali se vam čuvajte se džemata, to je gdje većina, tu ste vi, nemojte ići straljati, Treneri oni koji su mali, se koji lete sad tamo, sad vamo, kao rušce koji nemaju svog pravog, znaš, onaj smira i nego samo trče sad malo, sad tamo, sad iz jaraka, sad drugi jarak. Nemojte, braći moja draga, mi imamo svoja mjesta, svoja cjetišta. Poslanik Ali sam vam rekao, džanije, najbolje za, za nas, tu se sad sakupljamo, to su naše cjetišta, to su naše ljubav, Ali samo lađe, a ćemo u ovom moru negativnosti, na male ništimo, samo volimo sa Ali sam lađe, vidite, oni, oni se spasili, svi ljudi bili sa njim. Tako su spasili oni koji su džanije, u jedinstvenom na jedinstven način, svi zajedno i vidišće, nekada neka ne mora biti ni najbolja ideja, ni najbolji, kako mi reći, strategija, ali će nam uspjeti zato što Allah vodi onih koji su jedinstveni, Allah vodi onih koji voli njegovu džami, zato se okupe u džami i slijedimo našeg miljenika, poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi sallam, i samo da znate, evo, večera ćemo imati jednu tribinu, predavanje na ovome sohbetu koji je večeras pređen ovdje u ovoj džami, u Ibarhani, pa ako budemo prilike, budemo još društja, ako da malo